Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու ենք Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նահատակված Արամ Էրնեստի Գրիգորյանի մասին։ Արամ Գրիգորյանը ծնվել է 2002 թվականի մայիսի 16-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ 2008-2017 թվականներին սովորել է Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում։ 2020 թվականին ավարտել է Վիտալի Ջհանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցը։ Արամը 2009-2010 թվականներին Հայաստանի կենտրոն ազգային ավանդական կարատե դո ֆեդերացիայի սաներ։ Ուներ 9 քյու դեղին գոտու որակավորում։ 2010-2013 թվականներին հաջախել է սամբո ըմբշամարտի վարապմունքներին։ Ընկերները պատմում են, որ նա նվիրվածության ու հոգատարության օրինակ էր, եւ այսօր էլ կարոտով են հիշում Արամի հետ անցկացրած ամեն օրը։ Մանկության ընկերներից Տիգրան Հայրյանը հուզմունքով է հիշում Արամի մասին։ Ես ու Արամը երկու ընկերուների երեխաներ ենք ու միասին ենք մեծացել էլի։ Ճիշտ Արամն ինձնից մի տարի փոքր է, բայց միասին ենք մեր մանկությունը հասկացել ու մինչև իր բանակ գնալը բանը միասին մեծացել։ ԱՄ շատ հավասարակշռված անznավորություն ալալ նպատակասլաց ուրաները չի մխելա։ Նպատակն է եղել ցավոք սա ինքը չկարացավ այդքանին հասնի պատերազմի հետևանքով։ Արմի հետ միասին շատ մրցույթներ ենք մասնակցել ՆԶՊ օլիմպիադան։ Ամենակարևորն է, որ մասնակցում ենք այդ մրցույթների մեջ ինքը շատ ուրախ ժպիտը միշտ դեմքին ճիշտ մարտալի իրան 2020 թվականի հուլիսի 20-ին Արամը զորակոչվել է բանակ Դեռ 3 ամսվա ժամկետային զինծառայող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Առաջին օրվանից մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին եւ հմտորեն կատարել իր արչեւ դրված մարտական խնդիրները, մինչև չարաբաստիկ հոկտեմբերի 16-ը։ 44-օրյա պատերազմը անկատար թողեց խոստումնալից երիտասարդի նվիրական երազանքները։ Արամ Գրիգորյանի Զարմուհին, Նունե Ոսկանյանը պատմում է երազանքների ու նպատակների ցուցակ է թողել իր գրքերի արանքում եւ երազանքների հենց առաջին մասում հետեւյալ տողերն էին գրված իր ձեռագրով իր ձեռքով, որ ես երազում եմ, որ աշխարհում երբեք պատերազմ չլինի եւ որ երբևիցե որևէ ծնող իր զավակի մահը չտեսնի, նա կարծես թղթիներ հանձնել իր ճակատագիրը եւ այդ պահին չգիտեր, որ հենց իր մասին է գրում։ Ես անչափ շնորհակալ եմ եւ հպարտ եմ, պատիվ ունեմ, որ հենց ես եմ նրա քույրը եւ բացի նրա քույրը լինելուց ես նաեւ նրա դասընկերն եմ եղել եւ անչափ շնորհակալ եմ Աստծուն եւ ճակատագրին, որ հենց նրա հետ անցել եմ իմ դպրոցական ուղին։ Իր մարդ տեսակով եղբայրս այնպիսի անհատականության տերեր, որ նրա մի հայացքը հազար խոսք արժեր, լուրջ էր, հավասարակշռված, խոհեմ, չէր սիրում շտապել, սիրում էր պահը սառը դատել եւ տակ գլխով որոշումներ չէր կայացնում։ Բավականին կարեկցող բնավորության տեր մարդ էր, եթե իմանար, որ ինչ որ մեկն իր կարիքն ունի, անմիջապես օգնության ձեռք էր մեկնում։ Սիրում էր գրքեր կարդալ, բիզնեսի գաղտնիքների հաջողության մասին, Նապոլեոն Հիլ, Դեյլ Կարնեգի եւ իրեն ապագայում նա բավականին մեծատարով մարդ էր պատկերացնում, ինչպես եւ մենք։ Արամի սերը հայրենիքի նկատմամբ պաշտամունքի էր նման, եւ հայրենիքի օրհասական պահին նա կյանքը զոհաբերեց հանուն իր սիրելի Արցախի։ Ուրիշ էր Արամի մտածելակերպը՝ հասուն ու խորքային։ Պատմության ուսուցչուհի Լորետա Աբ รา համյանը Արամի մասին խոսում է մեծ ողջավորությամբ ու հպարտությամբ։ Որքան թերի պիտի լիներ մեր պատմությունը առանց հերոսության եւ ինքնազոհության եւ որքան նոր արարումներ պիտի լինեին, եթե չլիներ 2020 թվականի աշնանային պատերազմը։ Փաստորեն այս պատերազմը մեզանից խլեց մեր լավագույն ցաղկուն սերունդը, ինչպես ասում են անկախության սերունդը, եւ հենց Արամի նման 18-ից 20 տարեկան տղաներն էին, ովքեր մեզ համար ճակատագրական այդ պահերին, կյանքի ամենաթեժ օրերին իրենց կյանքը զոհաբերել այս մի պատար հայրենիքի համար։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմը ջնջեց մաքրեց մի կյանքի պատմություն եւս։ Փաստորեն շրվեցին բոլոր հույսերը Գրիգորյանների ընտանիքի, որը կապված է եղել Արամի հետ, որովհետև Արամը դեռ շատ մանկուց բազմաթիվ նպատակներ ու երազանքներ է ունեցել, նպատակ ուներ լավ տնտեսագետ, լավ ձեռներեց գործարար դառնալու, նպատակ ուներ իր ներդրումն ունենալու Արցախ աշխարհի տնտեսական կյանքի բարելավման գործում, չնայած որ ինչքանով ես տեղեկացված եմ, արաբը նաև ընթերցասեր մարդ է եղել, բավականին IQ զարգացած եւ նրա հետ շփվելը դա մի ամբողջական պատմություն կարող եմ համարել։ Սիրում էր կյանքը, գնահատում էր ժամանակը, բայց նա գնահատելով ժամանակը կարծես թե ամեն ինչ տապողականության մեջ էր անում Պատմում են նաև, որ Արամը շատ աշխուշ երիտասարդ է եղել, չնայած որ ինքը ժամանակ առ ժամանակ կարողանում էր ինքնապոփ լինել, այսինքն ինքը սիրում էր նաև շատ շփվել, միևնույն ժամանակ նաև ինքն ապրում էր իր ներքին աշխարհով այդպիսի երիտասարդ էր ինքը Արամ Գրիգորյանը ծնվել է կյանքի եւ խաղաղության համար բայց ցավոք սրտի նա դարձավ այդ խաղաղության եւ կյանքի ամենամեծ նվիրյալը հաղթանակած զինվորը։ Արամ Գրիգորյանը մասնակցել է մի շարք մրցումների։ Առավել աչքի էր ընկնում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի գծով անցկացվող օլիմպիադաներում։ 2017 թվականին ՆԶՊ առարկայական օլիմպիադայի քաղաքային ու հանրապետական եզրափակիչ փուլերում գրավել է առաջին մրցանակային տեղեր եւ ապարգևատրվել Արցախի հանրապետության երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից։ Պատերազմից հետո դպրոցի ֆիզիկայի կաբինետն ավանակոչել են Արամ Գրիգորյանի անվամբ։ Ուսուցիչները նրան ճանաչողներն ափսոսանքով եւ մեծ ցավով են խոսում Արամի մասին։ Դասղեկը Նարինե Արուշանյանը հիշում է Արամի ամեն մի շարժումը։ Ես ուզում եմ պատմել գրականության մի դասից, երբ մենք անցնում էինք Նարդոսի մեր թաղը պատմած քաշարը եւ խոսում էինք ընչազուրկ սոցիալապես անապահով արհեստավոր մարդկանց մասին ես պատմում էի ներկայացնում էի հերոսներին ինչպիսին են նրանք ինչ կյանքով են ապրում ինչ մտորումներ ունեն ինչ անելիքներ ինչ հոգսեր ունեն որ նրանք գործազուրկ են եւ գործազուրկ լինելու պատճառով նորմալ չէին ապրում, չէին կարողանում հոգալ իրենց երեխաների հոգսերը եւ դրանից կործանվում էին այդ մարդիկ, այդ հերոսները։ Մի հայացք նետեցի Արամին, Արամը ուրشادիր ինձ զաննում էր, շատ ինքնամփոփ էր, շատ զուսպ էր, նա չափավոր էր, երկար բարակ չէր խոսում, չէր մասնակցում, հաճախակի լռում էր ավելին, քան խոսում էր։ Եվ նա այսպես ոչ գլտացող հայացքով ինձ նայեց ու ասաց ամեն ինչ պիտի անենք, որ մարդիկ աշխատանք գտնեն։ Ես խոստանում եմ, որ կդառնամ տնտեսագետ, լավ տնտեսագետ, ես աշխատատեղեր կբացեմ իրարուշ։ Դրա համար պետք է լավ սովորենք, լավ պատրաստվենք դասերին, որպեսզի լավ մասնագետներ դառնանք։ Գիրաուշան, ես մտահոգված եմ, ինչու պետությունը չի հոգում այդ մարդկանց կարիքները։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որովհետև ապագան մեր ձեռքերում է ցավոք սրտի արամի երազանքները կիսատ մնացին, բայց մենք տեսնում ենք մեր աշակերտների մոտ այդ հակումները, այդ ձգտումները, ինչ արամի մոտ կար։ Եղբոր Արմեն Ոսկանյանի խոսքով Արամ Գրիգորյանն աշխարհի ամենահամեստ մարդկանցից մեկն էր, որի մեջ ամփոփված էր խորիմաստություն, որով էլ առանձնացել է բոլորից։ Քրոջ Աննա Գրիգորյանի խոսքով բնավորությանը հավատարիմ անգամ ամենածանր պահերին չի խոսել դժվարությունների մասին, բայց բնավորությանը ծանոթ լինելով պատկերացնում է, որ ինչպես խաղաղ օրերին, այնպես էլ պատերազմում պատասխանատվությունից չի վախենալու եւ կրկին առաջին շարքում է լինելու, հիշում է Աննան։ Հրամս շատ բարի, բուրջ, զսպված, նվիրված անձնավորություններ նա սիրում էր ամենտեղ առաջինը լինել եւ այդպես էր միշտ կար նա փոքր դասարաններից երբ հանդեսներ էին կազմակերպում միշտ գլխավոր դերերներ խաղում Արամ Գրիգորյանը զոհվեց հոկտեմբերի 16-ին հորաթաղում անոթաչու թրջող սարքի հարվածից Մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար Արամ Գրիգորյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու արժանացել է արիություն մեդալի։ միշտ ներկա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։